biltzarean eh, naitzen janik eh, joan den eh, eta sei urtetan. Sartu nintzen hor eta interesgari atxeman egien e, eh, hortan eh, parte hartzia, e, zeren hor e, etiketarik gabe gauza guzietaz mintzo ginen, gure e, egietan bizi ginuen, gintuen problema guzietaz eta eta iduritzen zaut hor bazela giro, giro hon bat eta gogu eta egiteko toki bat. Eta lehendakari dakari itza hori, uh, hartzea beraz, edo zure burua proposatzea, zenako? Eh, Xuxentzeko e, gauzak ez dut eh, deus eh, galdegin, administrazio kontseluak galdegin beraz aurkezzen nintzen ez, karkulak egin ditut, bon, nik ikusi dut ben, ene inguruan etzela besterik eta bon, nik, nik erran nuen bezala, lan hori biziki interesanta etxe maiten dut, bizi izan ditut memento onak eta uste dut dut biltzak biltzar eh, egiturak uh, baduela bere behere hitza emaiteko eta motivatian nintzela segitzeko bainan eh, bon, gero, gero bai uh, aurkeztu ikusi zene inguruan uh, nortziren ere laguntzaileak eta uh, bon, uh, hala, uh, joaitzina ez dakit ene, tokia edo uh, lan hori uh, dut Eh, denen gosturat, bon, banan entxeatu gabe ez da heltzen. Eta justuki, eh, helduen eh, eh, sei urtentzat, ze erronka edo, ze lan handi ikusten zu? Bai, uh, erronka eta la, lan asko izanen da, antzi gabe eh, beti uh, eh, biltzareko leku hori uh, herrienako herrien harremanak uh, egiteko toki dela, egun guzietako buruz, baina egia erran uh, kolektivitate, ba, erreforma, kolektivitate erreforma hori buruz, uh, izanen dela biztan dena nun egin eta ikusitugu egun uh, ono anitz diskusione, anitz ahreman eh, ekartzen duela. Eh, hor estudio, e, estudio horrek uh, e, e, <clears throat> hautsetxik ontseluak ere maiten duen estudio horrek emanen dauzkigu uh, argitasun batzu zinez beharrezkoak eta gero gure lana biltzarien izanen da uh, horren hori guzia herrietako kontseluetat ekartzia. Hori uh, gauza importanta izanen da sozializazione hori zeren oran buru eh, kontxelioek eh, dute uh, eh, boskatu beharko. Ne, zerbait egiten da eskolegian uh, herriko kontxelioek beharko dute boskatu. Beraz, nahi badugu zentzu honeat edo uh, argiki bozkatu gauzak behar dira informazioak behar, eh, behar ditugu behar dugu jakin zeri buruz haigiren. nahi dutan erran uh, erreforma ilan badugu para da okasune bat historikoa behar bada uh, eskolegiak uh, eskolegiko uh, herriek lan egin dezaten elgarrikin uh, egitura baten eraikitzeko, eskolegiaren eraitzik eraitzik aurkitzeko. Bistan dena, eh, badira galdera gotor batzu, eh, representatibetatea, eh, eta beste, finanza mundua, eta beste, eh, bainan hori denak behartu lantu, bainan eh, ispiritua da, eh, eh biltzaren ispiritua da, eh, goazen, eh, jo aitzina, eh, mia ditzagun bide eta eta behar bada, argun beste gauzat aterako da, bainan hor bada oportunitate bat, eta xantza bat enustuko eskoaleagiak ukan dezan bere instituzioa. Um, emaiten lauzkigutzu eh, epeak? Hor, eh, heldu diren uh, eh, epeak eh, dira, behaz uh, guetako, eh, haute txen kontseluko uh, hori, nun uh, istudioaren uh, istudioak eman ditin bere argitasunak, hori uh, urteunen bukaeran, egiro um, entzundut uh, seogaze uh, epea luzeago izanen dela, hor, eta behar du Kollektivitateko eh, uh, erreforma horren legeak behar du boskatia izan uh, parlamentuan, hor uste dut uh, eh, berant hartuko utela, helduen elduen uh, uh, 2008 aterako da zerbait, behaz ala, eta gero uh, 2008-an hamazazpi arte hor dian behar duku lantu gure, gure proiektua eta gure hautua egin, zeren eta an prefetak du beraz eh, bere, eh, bere nahikaria enpusatuko eh, eskolegian. Bai, ez gehitzeko eta bukatzeko biltzahak bere lana eginen duela, segituko duela, beste onduan, sustut hori, uh, hori ekartzeko uh, herri, herri kipi guzietan, herrietan, eta hautu bat egin dezagun argunt eh, argiturik eh, eh, helburuetaz.